Urriak amazazpi gaur ostirala data hau berrion albistegia duzue berriozari erretiaren albiste emankezuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, gara zilontzeren kanpo frogen saiakera pilotoa egin diete laugarren mailako aurrei berriozarko mendialde askolan. Atzo berriozarko eskola nain zuzen lomzeren ezarpenean beste aurrera pauso bat emantzen legeak ezartzen dituen kanpo frogen saiakera piloto bat gauzatu zuten bertan laugarren mailako aurrak, bitaldetan banatuak, Nafarroako gobernuaren ezkuntza departamentutik ezarritako azterketa egin behar izan zuten eskolatik kanpoko langile baten ardurapean. Kanpo froga hauek lehen ezkuntzako irugarren eta seigarren mailan pasa beharko dituzte ikaslek baita bigarren ezkuntza eta batxiler bukaeran ere. Loms ikasgeletara iritsi da kontrakotasuna erakutsi asmoz labek antolatutako elkarretaratze batean parte hartu zuten berriozarko hainbat irakasek. Eta bestetik berrezarko gaztegunea 2000 damabosteko lehen iru hilabeterako pres egongo da. Berriozarko gaztegunea urriaren ugita maikarako prestaturik egongo zela pentsatzen bazen ere, azkenik obratik kanpoko arrazoiak direla medio, abenduak ugeita irurako egongo da. Alaxea aitortu zuen irigintzako zinegotziak Raul Maizak atzo emandako deklarazio batzuetan. Honekin gaztegunea atez irekia bimila amabosteko lehen iruilabeterako hilabeterako prest egongo dela luzatu zuen. Raul Maizaren eskutik jakin gurekin izan dugunez, lasto farduak busti izanagatik gazteguneko pareta bat berriz ere osatu behar izan zuten berriki gainera, hainbat pareta errefortzatu behar ere napar gobernuaren sute araudia betetzeko. Eskalada zitze ginez, irekiko dugu Kirolen Atala Andrea Degoñik eskaladako nafar txapelketarekin eginda bigarnez. Andrea Degoñik berrio zarko eskalatzaileak nafarroako bloke modalitate txapelketan txapelarekin egitea lortu du gainera Degoñik la foixarra kataluneako herrian ospatutako estatu mailako bia txapelketan bosgarren postua merezimenduz lortu du. Eta mendi irtera labargarekin. Ala xixabi labarga elkartekoek, larun batarekin iru errege mailara mendi irtera batekin jendute, irtera ordutegi eta lekoa zehaztu, gabe dago, baina aurretik gaurko egunean berriozarko mendizalea den xabe randozaren eskutik itzaldi emanaldiaz gozatuko dute hau labarga elkartean, arratxiko zazpi terditan izango delarik. Eta kirolen atala utzi gabe, garazi berriozarko kirol taldeen partiden informazioa luzatuko dugu jarraian e, berriozarko futbol elkarteari dago kionean, konta iguzu. Beno, Baxabi, regionaleko neskak berriozaren jokatuko dute lehen asteburuko leia, lagunaken aurka larun batean atxaldeko zeiak eta laurdenetan larun batean ere berriozaren etxean bertan erregionaleko mutilak arrotxapearen aurka hauek atxaldeko lauetan eta Gazteak Larrabiden jokatuko dute Navarro Bilosladaren aurka hauek aldiz igandean Eguardiko 12 eta igandean ere Eguardiko 12 terditan B taldeko kadeteak Ardoiren aurka lehiatuko dira zizur nagusiko zelaian Aldiz berriozarko zelaian, a taldeko kadeteak, burla desen aurka, hauek larun batean, eguerdiko amabitan. Música Hori sebera, futbolari dagozkion partiden informazioa, segidan mendialdea kirol elkarteari dagozkion saskibaloi partidenak. Horixe Xabi, nesken senior taldekoak gazte berriaken aurka egingo dute antxuenen larun bat honetan arratxeldeko seietan larun batean ere hauek eh, atxeldeko zazpietan aldiz mutilen senior taldekoak megakazado ardoiren aurka egingo dute etxean berdiuzarko polikiroldegian eta etxean ere baina hauek larun batean guizeko amar terdietan nesken kadete taldekoak Sanzernin aurka egingo dutelarik, aldiz, mutilen kadete taldekoak, onzinedaren aurka lehiatuko dira, lezarrako polikiroldegian, larun bat honetan. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu, orain zer dio gaurko iragarpenak arazi. Goizalean, zeru atarratek hau deitxu egongo dela, dio gaurko iragarpenak, eta eguerdi aldean odei gutxirekin edo partez, odeitua geratuko dela, aizeri dagokionean ego osagaiko aizea olbize da, bola da, gokorrekin eta temperatura maksimoak gaur gutxi igoko dira. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar erratiaren sintonian, FMko egun puntu zortzian edo orduero interneten euskiplaza.neten. Euskiplaza.neten.